Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 12, 1958 Itinaas bilang Apostolic Vicariate ang hulo mula sa pagiging Apostolic Prefecture. Gayunman, nanatili itong suffragan ng Archdiocese ng Sampuanga. Ito ay binubuo ng lalawigan ng Sulu. Sa kasalukuyan, Pinamumunuan ito ni Bishop Angelito Lampon ng Oblates of Mary Immaculate o OMI. Pinangangalagaan rin ng Apostolic Vicariate ng Hulo ang mga isla ng Hulo, Bungaw, Siasi, Cagayan de Tawi-Tawi, Bato-Bato, Sibuto, Stangay, at Tabawan. Matatagpuan dito ang paralan ng Notre Dame na itinatag ng OMI inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.